Labadiena. Na, Litbelo reikalai susiklostė, kai praeitą paskaitą mm, kalbėjau gana nekaip. Bet tai dar nereiškia, kad viskas pasibaigė. Pas, ir viskas pasibaigė labai gerai ir Lietuvos naudai. Toli gražu ne. E, vietoj Litbelo iškilo kitas pavojus. Na, 20 metais įsisiautėjo karas tarp bolševikų ir, ir Lenkų. Lenkija iš dalies pati susilaukė to, ko turėjo susilaukti. Tai yra 19 metų rudenį, kuomet Baltieji buvo surengę savo, na, paskutinę, galima sakyti, tokią strateginę ataką, veržimasi. Caricino deklaracija verštasi Voronežą, iš Voronežo į Maskvą. Na, iš to veržimosi, kaip čia pasakius, kiek šansų buvo, kad Baltieji laimės, gan nedaug. Vienas prie dešimt kareivių santykis, tai ne tas, su kuriuo Rusijoje dar rudenį gali laimėti didelius, didelius mūšius. Didelių mūšių ir nebuvo, bet pralaužė frontą kelių šimtų kilometrų. Ir jeigu Denikino arba bendrai Baltųjų vadovybė būtų, e, na, bent jau ten, nu, bent šiek tiek nutuoktų politikoj, ypač tarp valstybiniai. Na, tai galėjo visai e, istoriją pasisukti, bet jie buvo užsispyrę. Paprasčiausiai rusų tokie imperiniai imperialistai, nacionalistai. Šūkis vienas už vieningą ir nedalomą Rusiją. Tai jie tuo pačiu metu kariavo su Šiaurės Kaukazo ir Kaukazo Nu, kalniečiais, kaip jie vadina. Arba kitaip tariant, vietiniam tautom. Su Suomija, kuri jau buvo nepriklausoma ir prieš bolševikus kariavusi, su Suomiais negalėjo sutarti, kad jie nepriklausomi. Su, apie Latvius ir Estus tai net nieko girdėti nenorėjo. Nu, tas pats buvo ir su Lenkija. Gal iš principo, kad kažkur kažkokia Lenkija bus, jie gal ir sutiktų, bet apie jokias čia Lenkijos uh, Baltarusija, Ukraino, Lvovus ar, ar, ar, ar, ar Brestus ar dar ką nors, jie ja, tiesiog nenorėjo nieko girdėti. Na tai viskas baigėsi tuo, kad kuomet raudonieji iš paskutinių jėgų kariavo su baltaisiais, Lenkijos kariuomenė ramiausiai stovėjo. Tokios nepaskeltos paliaubos. Kai susidorojo su baltaisiais, tada jau raudonoji armija atsisuko ir prasidėjo karas su Lenkija pilnu mastu. Beje, to karo metu uh, Mm, bolševikinė vadovybė, ko gero, pirmą kartą atsisuko į rusų nacionalizmą tam, kad pakelt kariuomenės kovingumą vietoj, na, buvusių, bet taip nusaikiau imtų naudoti šūkio apie pasaulinę revoliuciją, apie klasių kovą ir, ir panašiai. Jie ėmė kurstyti rusų mm, ir taip jau įsisenėjusią neapykantą Lenkam netgi ir amnestavo laikinai, vėliau susidaroja baltųjų dalinius, kur, kur, kuriuos pasiuntė, sakykime, Dono ar, ar Kubanės kazokus į karą su, su, su, su Lenkais. Na ir, ir ko gero iš tų tokių to, to meto įvykių garsiausias e, rusų garsaus generolo Brasilovo atsišaukimas, kad girdai štai tevinę pavojai, ir reikia visiems kovoti prie, prieš Lenkiją. Na, tas rusiško imperinio nacionalizmo naudojimas e, pasirodė, kad tai veiksnus įrankis ir bolševikinė valdžia, na, ne iš karto po 20 metų, bet, sakykime taip, trečiam dešimtmetį jau ima naudoti ir, ir tokią e, propaganda, na, o ketvirtam tai, tai tampa tiesiog vidaus ir užsienio politikos dominantė. E, karo eiga susiklostė mm, šiaip sau. Pirmoji pusė viskas bolševikams sekėsi, bet atitrūkus nuo pagrindinių tiekimo bazių, lindus, siveržus, tiksliau nei lindus, giliai, pakankamai giliai Lenkijos teritoriją, e, pasidarė aišku, kad jie vientiso tokio polimo frontą išlaikyti negali. Na ir kaip vėliau vardino Na, smogti reikia kumščio. Bolševikų atveju smogė ištesta ranka pirštais. Įstrigo dideli kariniai daliniai prie Lvovo, labai jau ten norėjo matyti miestą apiplėšti. E, veržėsi visai bereikalo aplenkdami pagrindinės jėgas link Prūsijos, Vokietiją, nes na, labai tikėjosi, kad 20 metų pabaigoje Vokietijoje kils komunistinė revoliucija. Ten kilo buvo, bet, bet mm, paprasčiausi kareivių neramumai, be jokių ypatingų sukrečiančių pasiekmių. Na, o pagrindinės pajėgos, Tuhačevskio vadovaujamas, jos e, nukreipė savo smūgį mm, į Varšuvą, na ir tenai vyko būgo mūšis, ar, ar stebuklas prie Varšuvos. Na, stebuklas gal nebuvo ypatingas, nes visgi mm, prancūzų generalinio štabo vadovaujama Lenkų kariuomenė apginkluota, karas pasibaigė ginkluotės pakankamai, patys Lenkų kareiviai motivuoti, na, o toj raudonojo armijai visko ten buvo, ir, ir motivuotų, ir nelabai žmonių. E, šalia to, pirmuoju to įsiveržimo metu, ir patys e, raudonarmiečiai plėšia viską, ką tik gali ir ką tik negali. Nes šiaip kareivio aprūpinimas buvo prastas tradiciškai raudonojo armijoje na ir ir tiesą sakant iki sovietų sąjungos egzistavimo pabaigos jis ypatingai nepagerėjo tai dar prisidėjo ir ir tokia kova su dvasininkija su su dvarininkais ir kova naudojant masinį terorą įkaito ėmimą žudymą tiesiog viešą kapojimą vis visokių ten pakorimus ir ir taip toliau Tai gana greitai mm, na, paskutiniam, net ir labai socialdemokratiškai nusiteikusiam Lenkam pasirodė, kad šitokių išvaduotojų Lenkijai tikrai nereikia. Na, o dar reiktų pasakyti, kad na, tuo metu jau patekėjo Pilsudskio kaip Lenkų tautos tokio vado žvaigždė, na pats Pilsudskis ir, ir jo bendražygiai, tai šiaip tai buvo socialdemokratai, tokie ne, ne šiaip nusaikus, o tikri socialistai. Na ir, ir šiuo požiūriu galima interpretuoti tą karą kaip socialisto ir, ir, ir komunisto mm, susidūrimą. Laimėjo Lenkai prie, prie Varšuvos ir tapo bolševikam aišku, kad jie ne tik, kad ten niekur įsiverš negali, bet dar neaišku, kur ir Lenkija juos vydamas sustos. To karo, karo veiksmų metu, na, Vilnius buvo užimtas, 19 Lenkai buvo užėmę, Raudonoja armija nustūmė labai toli į vakarus Lenkus ir darybos galų gale su tuo metu jau išrinktos steigiamojo Seimo atstovais ir, ir, ir naujos vyriausybės atstovais jos baigėsi Maskvoj, tos garsiaus 20 metų Liepos sutarties pasirašymą. E, tai, kad e, Lietuvai buvo atriešta pakankamai daug žemių Gudijai, na irgi matyt turėjo tam tikrą strateginę prasme, norėjo įpainioti Lietuvą į rimtesnį konfliktą su Lenkija iš vienos pusės, a iš kitos susiaurinti savo atsitraukiantį frontą atidavė Lietuvai ir, ir Vilnių, ir Gardiną. Čia norėčiau pridėti, kad tai, ką Lietuva atgavo 30-ais, 40-ais tiksliau metais, e, dar ten truputį žemę pridėjo. Tai viso labo nepilnas trečdalis e, rytų Lietuvos ar, ar, ar Vilniaus krašto e, graužtuką atidavė. Tiesa, su Vilniumi tas graužtukas, bet visgi ne visą tai, ką pretendavo lietuviai. Na ir tų pretendavimų duotojų norai buvo gana dideli iš Lietuvos pusės. Net ir tą, ką atidavė mm, Lenino vyriausybė ir, ir dar daugiau norėjosi, iki Slutsko norėjosi, kad, kad būtų nesvyžius. Na, tokia istorinė, turbūt Gedemino laikų Lietuva ar, ar kažkas tokio panašaus. Kaip bebūtų, ta sutartis numatė dar vieną uh, be abipusio pripažinimo, be tam tikrų reparacijų išmokėjimo, be kultūros išvežtų vertybių gražinimo, kurių, tiesą sakant, bolševikai ir negražino iki. Dabar jau ir ne bolševikai vis tiek negražino, sakykime, Lietuvos metriką, mm, ar, ar, ar ten kokias... Ai, e, iš Vilniaus pagrobtas regalijas, mm, bet e, buvo slaptas protokolas Ir tam slaptam protokole buvo numatyta, <clears throat> na ką abi pusės galėjo suprasti pakankamai skirtingai. Iš Lietuvos pusės, e, matyt, galvojo, kad čia toks, na, techninis susitarimas, bet nesinori jį labai viešinti, kad ne, nesulaukti tartautinio pasmerkimo. O sutarė dėl mm, vieno dalyko, raudonoji armija, jeigu jai reikia karo veiksmų metu įžengti į Lietuvos teritoriją, na, prispaudę prie sienos ar, ar apeiti gal priešininką kažkaip iš flango, tai ji turi teisę tai padaryti. Kaip tai daroma, kokie kiekiai, kur, kas leidžia, neleidžia, apie tai nebuvo neišnekos. Tiesiog va tokia keista formuluotė. Na, iš raudonosios armijos požiūrių, tai čia buvo galima netyčia tokiu protokolu remiantis tiesiog visą Lietuvą okupuoti aiškinant, kad žygiuojame kariauti prieš Lenkus ar Švedus ar, ar iš viso e, Ispanijai mm, susirošiam padėti. E, šitas toks bendradarbiavimas, jis, nors, nors tie protokolai nebuvo paviešinti, bet e, Lenkai, taip sakant, tai nujauti ir, ir stengiasi, jeigu ne užsienio valstybių, tai bent jau savo kareivio akise pateikti Lietuvą kaip, jeigu iki 20 metų aiškino, kad čia vokiečių sukurta valdžia, nežinia kas, na, posteigimo Seimo taip jau kalbėti ne, nebuvo galima, tai tada sugalvojo kitą, kad čia bolševikų valdžia, parsidavosi e, Rusijos bolševikam. Mm, ir, na ką, jeigu kovojam su, su sovietinė Rusija, tai kodėl nekovoti su, su šitais jų sąjungininkais. E, na, kaip bebūtų, ypatingai čia po Lietuvos teritoriją Raudonoji armija nevaikščia, išskyrus vieną atvejį, kuris galėjo Lietuvai labai brangiai kainuoti. E, atsitraukiant Raudonąją armiją į Lenkiją, iš tiesų e, pasiekė Lietuvio kontroliuojamas teritorijas ir jau tada buvo planas, kad gal, taip sakant, imti ir, ir, ir užpulti tiesiai Vilnių iš Vilniaus žygiuoti Kauną. Na, Pilsudskis to nepatvirtino, dar, dar reikėjo kovoti, vyti Raudonąją armiją kuo toliau į, į rytus ir nuvijo. Bet e, to vyjimo proga jau įvyko pirmi lietuvių užpolimai. Lietuvių reguliarios kariuomenės užpolimai, net ir tokių kaip ir sukilimų bandymai užnugarį ten, kur Lenkai gyveno. Na ir toks, na, jeigu tai mūšiu galima pavadinti, na mūšis, mūšis, prie druskininkų ten tiltas kažkada stovėjo, medinis vokiečių pastatytas ir, ir Lenkai pro tą tiltą veržėsi, lietuvių karinis dalinys nesugebėjo jų atlaikyti, prasiveržė, po to dar, dar persekėjo, ten trys dienas e, vyko kovos, e, lietuviai buvo priversti atsitraukti. Kitaip tariant, Lenkija nelabai paisė jokių tenai tokių neiškių sutarimo ar nesutarimo tarp Lietuvos ir Lenkijos, nors tiesą sakant jų oficialių kaip ir nebuvo. Nei Lietuva Lenkiją pripažinusi buvo, nei Lenkija Lietuva. Mm, kas ką užėmė, tas tą ir turėjo tokiu principu. Na, o sutartį tarp Lietuvos ir, ir bolševikinės Rusijos, tai kol vyko karo veiksmai ir patys Lenkai nepasirašė panašiaus sutarties su, su Leninu, tai kodėlgi Lenkija turėtų pripažinti. Mm, irgi tam tikra Mm, jų veiksmuose logika buvo. Jo labiau, kad apkaltino lietuvius, kad va, kai kažkada čia traukėsi nuo Vilniaus Lenkai, tai prie Vievio susidūrimas įvyko, šiaip va, visokius Lenkus pri, pri, pričiumpa. Na, vien ko jau ta garsi Peoveko arba nu, POF lietuviškai. Byla Kaune verta buvo, apie ją gal, gal ir taip pakankamai žinote, bet taip Lenkų pogrindus bando surenkti valstybės e, perversmą. Mm, e, tiek to nieko jie ten ypatingo nesurenkė, kar, kartais ir dėl jokingų priežasčių, kai nesugebėjo finansuoti, nes neįsiaiškino, kokie pinigai Lietuvoje apyvartoje. Atvežė, dabar bijau pameluoti rublius ar, ar, ar kažką tokio, paaiškėjo, kad Lietuvoje tai nedaugiau kaip, kaip, kaip saldainių papirėlį. Na, turėjo grįžti vėl, kitų pinigų ieškoti ir, ir, ir taip toliau. Organizacija buvo didelė, iš tiesų keli šimtai. E, pats ta polska organizacija Vaiskova, tai jį atsiradusi dar pirmo pasaulinio karo metais, Lenkų tokia pogrindinė, e, karinė, jeigu patinka teroristinė organizacija, e, vėliau veikusi prie Lenkijos generalinio štabo. Tai nebuvo Lietuvos Lenkai staigava susivienijo ir, ir ėmė kovoti, ne, nieko panašaus. Tai kas kito. Veikia Mm, Pelvekai ir Ukrainai, veikia vokiečių žemėse, na, veikia natūralu ir, ir Lietuvoje. Iš to veikimo, kažinko, nenutiko. Mm, visų pirma, Lietuvo žvalgyba sugebėjo išsiaiškinti, kas yra vadovai. Mm, antra, Kauno komendantūrai pavyko surasti, atliekant kratas Mm, tiesiog organizacijos narių sąrašas. Ir e, tokiu būdu gana pavojingas perversmas buvo likviduotas. Na, to perversmo gal tokia viena ypatybė, kad metė didelį šešėlį Lietuvos kariuomenės vadui Silvestrui Žukauskui, nes vienas iš jo e, padėjėjų buvo piovekininku vieno iš vadų ir jie po perversmo diktatorium norėjo paskelbti būtent Silvestrą Žukauską. Mm, na, o jau čia tas Silvestras Žukauskas labai draugiškas, kažkaip ten matyt būtų integravęsis į Lenkijos, jeigu ne valstybę, tai, tai įtakos sferą. Nu, tai baigėsi e, vienu iš ne, toli gražu ne, ne paskutiniu e, Silvestro Žukausko atsistatydinimu. E, ne tik ten Žukauskas, ten toks vaizdas, kad į vyriausybę surašė visus, kas tik tai turėjo kokią nors lenkišką pavardę arba buvo kilęs iš bajorų. E, dalį perversmo metu ruošėsi, sakykime, sušaudyti, tai irgi taip savotiškai charakteringa, smetonas likviduoti nenorėjo. Na, o kitus, vat, Sleževičiaus aplinko žmonės e, irgi ką norėjo, ką nenorėjo, bet, e, žodžiu, jeigu tas perversmas būtų prasidėjęs, matyt, kad kraujo būtų išlieta e, gana nemažai. Na, kaip, kaip e, bebūtų atskleidus sąmokslą, net ir ypatingo susidarojimo nereikėjo. Dalis vadų pabėgo, pasadino kuriam laikui dalį jų, kaip vėliau Lenkai jokavo Adomo Mickevičiaus fakultetą, Mickevičiaus gatvėje Kauno sunkių darbų kalėjimas. Ir dabar ten areštinė ir, ir, ir mm, kalėjimas kažkoks e, yra. Na, o toj pačioj gatvėje Lietuvos universiteto arba Vytauto didžiojo universiteto pagrindiniai rūmai taip pat buvo. Na, tokie, taip sakant, piovekiški jokučiai. Mm, grįžtant prie 20 metų, prispaudė Lenkai prie Prūsijos sienos apie 50 tūkstančių kavalerijos korpusą, vadovaujama mm, ten tokio veikėjo Gajaus, vėliau Stalino mm, represijų aukos. Ir jie neturėdami kur dėtis, ta milžiniška raudonarmiečių dalis, jie perėjo į Prūsijos, tiksliau, na, Prūsijos, Vokietijos sieną ir buvo internuoti vokiečiai. Internavimas tai yra toks karinių dalių kontrolės perėmimas, e, nepaimant jų į nelaisvę. Išlieka visa struktūra, ginklus gali, žiūrint kokiam sąlygom, aišku, internuoja, gali ginklus palikti, gali nepalikti. Na, Vokietijos atveju ginklų nepaliko, Bet visas tas 50 tūkstančių traukiniais na, per draugišką Sovietų sąjungą Lietuvos Respubliką grįžinėjo, važiavo į sovietinę Rusiją. Važiavo na, vienu metu tiek susėsti negali, 50 tūkstančių, tai važiavo tokia juosta, kolona, nežinau kaip čia pasakyti. Ir kaip tu nori ten iš tos Prūsijos e, važiuoko, turi, taip jau išeina, geležinkelių tinklas toks. Turi važiuoti pro Kauną, vėliau e, turi važiuoti pro Vilnių, na tada galbūt ten judėti šiaurę ar, ar, ar rytus. Ir toks važiavimas e, Lietuvos ter teritorijoje, taip slapta, atnešė keliasdešimt tūkstančių raudonarmiečių. Na, važiavo jie neskubėdami, su sustojimais, su, su, su pabavimais stotyje. Tai, tai na ir, ir kokia, kaip sakant, puikia proga. Mm, taip ir, ir, ir nutiko. Pačioj Lietuvoje nei Vinco Tai, tai taip ir norisi e, Mikolaičio pasakyti, bet ne, e, Vinco e, Mitskevičiaus kapsuko, nei, nei Zigmanto Leksos Angariečio, tai yra Lietuvos bolševikų vadų, nebuvo. Atsidūrė jie besitraukdami su Litbelo liekanomis Maskvoje. 20 metais to žygio į vakarus metu buvo, buvo jau bent jau atvažiavę į Vilnių, bet irgi nieko čia ypatingo nenuveikė. Ne, ne, ne gana greitai vėl buvo priversti grįžti, na ir įsikūrė, įsikūrė Leningrade, įsikūrė Maskvoje, ėmėsi darbo kominterno struktūroje abu. Labai ir daugiau Lietuvoje nei vienas, nei kitas niekada negrįžo. Lietuvos komunistų vadu, taip sakant, trečių žmogum partijai, e, tapo Karolis Požėla Karolis Požėla, jisai Tartu universitete mokėsi, e, e, o šiaip jau tokią karjerą jame daryti, kuomet e, Šiaulių, tas mano praeitą paskaitą minėtas, na, sovietinis regionas susikūrė. Tai jis ten buvo vieno iš pagrindinių partinių vadų. Nors su kapsuko čia didelių draugyšių neužmesgė, ne, ne, matyt, nelabai įvertino, bet liko Lietuvoje pogrindžiai, na ir, ir pogrindyje veikė. Kaune, atsidūrė Kaune, tokia irgi pusiau legalioj būklė. Ta jo pusiau legali būklė vėliau ir man, ir ne tik man kelia tam tikrų įtarimų, kas jis čia buvo ir kuo jis čia buvo, nes toks vaizdas, kad jo Lietuvos žvalgyba, na, to, ar, ar kontržvalgyba, ar, ar, ar um, politinė policija nelabai ir norėjo jį sugauti. Na, bent jau lengvumas, su kuriuo jis trys kartus išsprūdo iš Lietuvos Respublikų ir su ranku, na, kelia, kelia rimtų įtarimų. Na, bet įtarimai įtarimais. O Mm, kaip ten kas, sunku ir, ir, ir ką nors dabar beįrodyti. E, taigi, 20 metų rūpjūčio vidury tas pats poželė jau visiems ten savo bendražygiam Kaune paskelbė, kad subrendo metas revoliucijai Lietuvoje ir reikia pradėti sukilimą. Faktiškai konstatuoja, kad kažkur taip rugpjūčio 17-19 dieną tas sukilimas turėtų prasidėti. 20 metų, čia pasikartosiu, ką tik e, taikos sutartis su, su sovietinė Rusija Liepos mėnesį pasirašyta. E, steigiamo Seimo susirinkimas Kaune. Nieko, pribrendo metas. E, tiesa, tai na kaip tai turėjo vykti? Siunčiami iš Rusijos e, lietuviai ar, ar iš Lietuvos kilę žmonės susitelkė, Kaune buvo numatę, kad vos ne 700 čia tokių turėtų būti. Ir tuo pačiu metu pradeda kažką panašaus į sukilimą. Jie turi na, likviduoti valstybinės įstaigas, paralyžuoti šaulių sąjungos, kariuomenės, policijos veiklą, paskelbti tokią tarybų valdžią vėl Lietuvoje, kreiptis į Sovietų sąjungą pagalbos, na ir kas galėtų abejoti, ar, ar suteiks tą Sovietų sąjungą pagalbą, ar nesuteiks. Šitą modelį, jie, tai yra, tuo metu dar, dar atsiprašau, Sovietinė Rusija, ne Sovietų sąjunga, jie išbandė ir sėkmingai išbandė e, Gruzijoje, Azerbaidžane ir Armenijoje. Norėčiau priminti, kad jos 19 metais buvo pasiskelbusios nepriklausomybė ir daugiau mažiau buvo nepriklausomos, bent jau nuo, nuo Rusijos, tai tikrai. Na, toks pretekstas. Liaudis sukilo, mes atbėgom padėti. E, kai kur, kai kuriuose miestuose ir miesteliuose tų smogikų tokių grupių turėjo būti 30 žmonių, 14. Jie taip stengiasi, kad visur ir vienu metu, kad sutriktų sutriktų e, visa e, valdymo ir ypač karinio valdymo struktūra. Sunku pasakyti, kuo jam ten būtų pasibaigę, mm, e, jeigu jie savo jėgom, savo jėgom tai aš netikiu, kad jie šitiek žmonių surinkti galėtų, bet važiavo ir būtent tuo metu per Lietuvą važiavo tas mano minėtas internuotas Gajaus korpusas. Tai visas planas toks ir buvo, kad čia tie vietiniai komunistai, bolševikai ar jam prijaučiantis užgrobė uh, ginklus, kur tik tai įmanoma, ir tais ginklais e, apginkluoja per Lietuvą važiuojančius raudonarmiečius. Tai tada taip, čia Lietuvos kariuomeniai tektų susidurti ne, ne, ne su 700 mistinių sukilėlių bolševikinių Kaune, tegul ir iš visos Lietuvos suvažiavusių. Na, čia 700 ne kažin ką nuveiktų, jeigu Kaune na, pusantro pulko dislokuota. Tai tas pusantro pulko, čia vieno bataljono reguliariaus kariuomenės užtektų, kad, kad išluotų 700 per, per, mm, per, per kelias valandas. E, bet matyt daugiau buvo tikimasi kad tiesiog sudaryt įspūdį na o tada jau gal ten kokie raudonarmiečiai ir pajudės iš, iš dabartinės Baltarusijos teritorijos. Net jeigu ir nepavyktų. E, tiesa buvo minusų, pats e, Karolis Požela, kuris va ir buvo tokiu centru bent jau simbolinius. Susirgo vidurių šiltinė, tai gulėdamas kažinką privadovaut negalėjo. E, kitų entuzijazmas irgi ne visai aiškus, bet, sakykime, yra ten kokio vaupšio atsiminimai, jį va pasiuntė į Lietuvą ir jo užduotis buvo, buvo nužudyti e, Povilą Plechavičių. Jau beveik jam ten, ten ir, ir, ir, ir pavyko, išsiaiškino jo ten pasivaikščiojimo maršrutą, Ir, ir kaip ir granatą buvo pasiruošęs mesti, bet moteris kažkokia dar ėjo greta ir, ir, ir nenužudė, nesugebėjo, neprisivertė. Vėliau tokie, kaip ir vaupšas, prisiversdavo, bet dar 20 metais netiek matyt mm, įpratę žudyti buvo. E, ir kitų yra ten tų visokių atsiminimų, jie nelabai mėgo apie tai rašyti ir pasakoti, bet, bet yra išlikę pakankamai daug. Ir, ir kasgi nutiko? Ogi Leninas įsikišo, pranešė mm, rūpjūčio vidury į Maskvą, kad štai jau pradėsim sukilimą, Lenino atsakymas buvo paprastas, dar nelaikas. O kai dar nelaikas, tai, tai visas samokslas ir, ir su, su, subliuško. Ir, ir tų ten bolševikų atsiminimus, a, nukrito nuotaika, nusimynėm ir, ir, ir, ir, ir. Mm, dalis iš viso taip galima pasakyti, jeigu leidžia kalbininkai, atsižegnoja nuo, nuo bolševizmo ir priklausimo mm, komunistų partijai. Kiti e, nutraukia ryšius, atseit, ne, nieko nežinau, nieko nepažįstu. E, dar kiti e, ėmė galvoti, kaip čia iš, iš Lietuvos greičiau pasišalinti. Jo labiau, kad galų galė susgrybo ir, ir Lietuvos Mm, kontržvalgyba, taip sakant, ėmė masiškai gaudyti e, komunistus 21 metų sausio mėnesį mm, smogė rimtą smūgį. Mm, perversmo pavojus išnyko ir išnyko, ko gero, visiems laikam. Daugiau oficialiai jie jokių čia tokių Lietuvoj, ypač karinių perversmų, nerengė. Kitką rengė, turėjo rengti, pinigų negautų iš, iš, iš Maskvos, jeigu nerengtų. E, bet e, apie realius veiksmus nebuvo ką ir, ir, ir e, bekalbėti. Pagaliau mm, šiek tiek pasikeičia ir pačių komunistų buklė. 21 metų sausio mėnesį jie surengė, mm, karaliaučiai surengė trečiąją, trečiąją Lietuvos kompartijos suvažiavimą. Na, priminsiu, pirmas buvo Vilniuje tos sovietinė valdžia paskelbus, antras, tai čia 19 metų pradžioje, antras 19 metų e, pavasarį sujungė Lietuvą su Baltarusija, na ir kompartija sujungė, na, o šitas trečias uh, 21 metų mm, spalio 24-9 mm, dieną tarsi įtvirtina Lietuvos komunistų partiją kaip atskirą, savarankišką Lietuvai skirtą partiją. Karaliaučiai nekaip ten gavosi, kažkaip vokiečiam nepatiko, kas čia per suvažiavimai, susirinkimai ir, ir truputį ten dalyvius e, pričiupo. Nieko baisaus jam nenutiko, bet e, daugiau nusprendė jokiuose karaliaučiuose suvažiavimų nerengti. Na ir tiesą sakant, nelabai rengia. Paskutinis dar, dar jų suvažiavimas įvyko po keturių metų, ketvirtas suvažiavimas ir baigėsi tie LKP suvažiavimai. Nebuvo ko jam ten susirinkinėti ir, ir aptarinėti, ką reikia daryti. Viską jam pasako, viską išaiškina kam dar čia laiką gaišti. Tiesa, kai sakau suvažiavimas, tai gali atrodyti, kad čia susirenka šimtai kažkokio konferencijų rūmose, nieko panašaus. Tam trečiam suvažiavime dalyvavo 12 žmonių, o Maskvoje ketvirtam dar, dar, dar, dar po, po keletos metų iš viso tik 11 žmonių, iš kurių, tiesą sakant, dauguma taip ar taip Maskvoje ir, ir, ir gyveno, laikinai ar, ar nelaikinai. Bet 23 e, suvažiavimas nusprendė pakeisti Lietuvos kompartijos taktiką. Jeigu uždavinys, tai tas pats. E, revoliucija, perversmas, prijungimas prie, prie sovietinės valstybės, tai dabar jie nusprendė, kad reikia eiti į mases ir remtis ne tik tais mistiniais Lietuvoje nelabai egzistuojančiais proletarais – ar, ar visiškais kaimo skurdžiais, kumečiais, nieko neturinčiais žmonėm. O remtis ir šiek tiek miestų gyventojais bendrai, Na, dirba jis ten siuvėjas koks, na, dirba, turi mokinį, turbūt jį eksploatuoja, bet, na, tiek to, čia galima ir proletarų pavadinti. E, bei, kas dar svarbiau, gal ir, ir remtis nebe visais tais, kas tik tai iki penkių hektarų turi, bet ir vidutiniais valstiečiais. Tai toks e, strategijos pakeitimas. Įvertino ir, ir tą savo nesąmonę su visišku lietuvių kalbos ir, ir simbolikos ir, ir tiesiog lietuvių ignoravimu. Na, net ir ėmė galvoti, kad gal čia reiktų Na, taip kaip va su, su, su tom užkaukazės valstybėm nutiko. Kad net jeigu ir prisijungti prie sovietinės Rusijos, tai prisijungti išlaikant tam tikrą autonominį statusą. Ten iš tų užkaukazės respublikų, sakykime, taip ir sukūrė buvo viena valstybė, pseudo valstybė. E, užkaukazės respublika, kuri ir vadinosi. Vėliau tik tai sugalvojo, kad visgi nelabai ten armėnai su, su gruzinais ir e, azerai sugyvena, geriau suskaldyti į atskiras nacionalinės respublikas. Na, Stalinas pats iš Kaukazo buvo, tai kaip ten ką daryti, žinojo. E, gerai, turbūt tuos LKP nuotykius, prie jų dar reikės grįžti, nuo kur, kur tu čia pasidėsi 20 amžiui, bet e, bent jau 21 metų re, realybės sąlygom jų realus pavojus, perversmo, okupacijos e, faktiškai išnyko. Dar daugiau ta LKP į trys dalis savotiškai suskilo. Tie, kurie Mhm. po kurio laiko, čia dar aišku ne 21, o 23 ir vėlesniais metais komunistai, kurie atsidūrė Klaipėdos krašte, jie savo organizaciją turėjo. O tie, kurie atsidūrė Lenkijos okupuotoje rytų Lietuvoje, jie sukūrė tokį įdomų pavadinimą Vakarų Baltarusijos komunistų partija. Tai čia tie Lietuvos komunistai, kuo jie bebuvo, ar, ar vokiečiais, ar žydais, lietuviais, ar, ar, ar lenkais, jie taip ir blaškėsi tarp tų trijų uh, partijų. Mm, na, Jo labiau, kad e, <laughs> beveik natūraliai taip ir gaudavosi. Kur gyveno, ten, ten prie tos ir, ir priklausė. Ypatingo ten problemų pereiti iš vienos į kitą nebuvo. Na, dar reiktų pridėti, kad dalis, kurie Baltarusijoje atsidūrė, Baltarusijos sovietiniai respublikai, tai jie tai Baltarusijos sovietinės respublikos partijai e, ėmė priklausyti. Nedaug ten lietuvių buvo, viso labo e, vienas kolhozas, na, bet tokį bandė padaryti parodomąjį, kad štai kaip lietuviam gyventi gera. Leido lietuvišką laikraštėlį Raudonasis artojus. Na, bet tuo, tuo turbūt ten ta... Mm, lietuvių tas inkliuzas Baltarusijoje ir, ir, ir, ir įtaka to inkliuzo tuo, tuo ir apsiriboja. Grįžkime, grįžkime į Lietuvą. O Lietuvoje buvo reikalai na, labai specifiniai. Visų pirma, galų gale paskelbta, na, paskelbta tai buvo ir, ir vasario 16, bet daugiau mažiau juridiškai forminama nepriklausoma Lietuva. O jį forminama laikinąją konstituciją. Laikinoji konstitucija priimama iš karto po, po Vokietijos imperijos žlugimo 18 metų, lapkričio 11 mm, dieną, ir jį numato, kad jį veikia tik tai iki Seimo, nu, kuris Vilniuje turi būti. Seimas turi būti išrinktas e, slaptais, lygiais ir tiesiogiais e, rinkimais. Na ir daugiau mažiau ten, ten jį nedidelį. Išspausdino net ne pirmam laikraščio puslapį, kad ten nekristų vokiečiam ar šiaip kam nereikia į, į akis Lietuvos aidė. Na, turbūt kas ten įtvirtinta, valstybės taryba kaip tokia, sakykime, laikina, e, laikinas parlamentas, ministrų kabinetas, e, taip, jisai pavaldus mm, valstybės e, tarybai, nes valstybės taryba leidžia įstatymus, už užsienio politiką atsako, interpeliacijas gali, gali teikti ministram. Na ir yra valstybės tarybos prezidumas, tai prezidentas ir du viceprezidentai. Prezidentas, kaip ir, sakykime, buvo Antanas Smetona, o viceprezidentai, tai nuo kairiųjų šaulys e, ir, ir krikdemo atstovas Staugaitis. E, ministras pirmininkas Augustinas Valdemaras. Taip ta tokia triguba sistema jį greitai paaiškėjo neveikiančia, nes nutarimai įsigaliodavo valstybės ir, ir prezidumo ir tarybos tik pasirašęs visiems trim. Tai yra kairiųjų, krikdemų, na ir smetona turbūt konservatorius, ir kaip jį pasakius atstovų, retrogrado politinių, 19 amžiaus partijos atstovų. E, smetona greitai išbėgo, išvyko iš Lietuvos e, ieškoti paramos Vokietijoje. Na, išbėgo gal ne visai gražiai pasakyta, bet tiek tik, kad e, jo legitimumas jam pasitraukus susviravo ir tarybos, ir bendrai lietuvių e, judėjimo mm, gretose. Voldemaras irgi neužilgo iš Lietuvos išgaravo ieškoti pinigų, mm, pažadėtų tų ten šimtų milijonų mm, markių, kurių Vokietija labai lietai, labai mažai ir labai nenori išdavinėdavo. Na ir gavosi taip, kad artėjant bolševikam atsidūrė Lietuva valdžios vakumo krizėje tokioj savotiškai. Neaišku, kas e, turi ką daryti, kas įsakinėti. E, bet e, prieš perinant iki tol dar porą žodžių reikėtų pasakyti, na tokių, kuo ta pirma laikinoji konstitucija ypatinga. Ogi tuo, kad jinai uh, na, jeigu ne po tūkstančio metų, tai po kokių 800 metų minimum panaikino luomus. Va taip, be didelio triukšmo, be didelio iškilmių, be ferverkų, paskelbė, kad visi žmonės yra lygus. Tam tikrų užuominų būta per Kostiuškos sukilimą, ypač per, per 63 metų sukilimą, kad irgi galbūt ateityje visi lygus prieš Dievą ir įstatymus. Bet e, taip drąsiai, kad jokių luomų nėra, buvo paskelbta ir teisinta pirmą kartą ir tiesą sakant ir vėliau niekada niekas to ir net gaivino. Kokia jau ten mylėtojai Rusijos imperijos tvarkų be, be būtų valdžioje gražinti luomus, dar tokius kaip Rusijoje, dvarininkų ir dar kokius entuziastų nebuvo. Ir net bendrai tarpukariniai Lietuvoje Mm, net ir tautininkų valdymo metais tas bajorijos klausimas jis išnyko savaime. Pasidarė truputį gėda būti bajorui, ar girtis tuo, ar, ar herbą kur nors užsidėti. Vienintelis e, Jonas Gediminas Klausutis Beržanskis, kuris šiaip Jonas Beržanskis, bet va, išsiteisė, kad jisai Gedimino palikuonis. Ir jo įkurta bajorų draugija dar bandė tokius kažkokius e, kultūrinės tradicijas tęsti. Na, bet nepamirškit, Gediminas Klausutis Beržanskis tai dar buvo pasiskelbęs ir Kryvi Krivaičių. Tiesioginių mm, Zdeikos įpėdinį, turbūt dvasinį, taip kad jo entuzijazmo neužteko, kad bajorija veiktų kaip politinė kažkokia jėga ar, ar, ar kažkas panašaus. Na, peštynės ir pjautynės su Lenkais atvedė prie to, kad iš viso bajoras imta tapatinti su šlėkta, šlėkta su Lenkija, Lenka su išdaviku, dvarininku ir, ir kraugeriu, kuris šimtus metų lietuvis kreudė. Tai ir esantis, ir nesantis bajorai, ir, ir Rusijos dvarininkai, ir su ilgesnėm savo genealogijom stengiasi labai tų savo titų papilu nekaišiotų, Radvila tai Radvila, Tiškevičius tai Tiškevičius, grafas tai tu grafas, o savo kabinetą ir, ir, ir grafo ir vadinkis. O šiaip pilietis esi, e, lygus prieš įstatymus. E, kai kada nutikdavo taip, kad e, vyras sužinodavo, kad jo žmona iš bajoro kilusi tik taip 10-20 bendro gyvenimo metų, nes na kažkaip gėda pasakyti, kad ne, ne Lietuvaitė gėlė laukų žalių. Ir, ir, ir, ir to buvo. Žodžiu, bajorai Lietuvoje ištirpo, ištirpo gana nesunkiai, susiliejo su nauja lietuvinacija. Kitas dalykas, paskelbė, mm, ką paskelbė, nu, kad moteris yra tokios pačios pilietės kaip ir lietuviai. Čia irgi buvo savotiškas reiškinys, revoliucinis Irgi pirmą kartą per tūkstančius metų. Tai, mm, ypatingo spaudimo iš moterų plačių sluoksnių nebuvo, bet buvo ypatingas spaudimas iš lietuvių inteligenčių moterų. Mm, kai jas e, Vilniaus konferencija e, nepakvietė, kai taryboje nėra nei, nei vienos nebent ten, ten kokios raštininkės. Na tai rašė gana piktus laiškus. Na, lietuvių tos demokrato ir bendrai partijų vadovybė netokia jau ir gausi. Ir, ir poveikis buvo net ir krikdemai, jokių abejonių, ten moteris ar, ar, ar, ar žmogus ar ne žmogus. Na, tiesą sakant, kad žmogus šią katalikų bažnyčią dar 9 amžiui berots nutarė, tai nesiginčia, bet ar, ar, ar turi, ar, ar gali turėti teises, va, turtą kilnojamą, nekilnojamą, ar gali savarankiškai gyventi, ar gali būti renkama ir, ir ar gali balsuoti. Ir nors belieka įtarti, kad tautininkų, busimų tautininkų galvose ne visus tuos klausimus jie atsakytų taip. Nes vėliau jie tokių ten, kaip čia pasakius, postumių rinkimų savo įstatymuose buvo padarę. Bet iš principo pasakyti, kaip, nežinau, kaip trečiam reikia kokiam, ar, ar, ar dar kokiuose Italijos, ar, ar, ar, ar, ar labai jau religingose ir dabar islamo valstybėse, kad moteris tai ten yra tik tai šiaip priedas prie vyro, ne, šito Lietuvoje nebeliko. Beje, buvo deklaruota ir kitos tikybos laisvė, ant asmens ir būto neliečiamybė, susirašinėjimą, na tai, ką įvardytume žmogaus e, teisėmis. E, tik tai buvo pora tokių problemų. Viena, kad e, kol vyksta karas karo metu, na, ypatingai įstatymai ar įstatai suvaržo tas laisvės. Na, galėtume, deklaravom, taip, visą tai bus, bet kol kas dar, dar, dar ne. E, viena ypatybė, antra, kad kol nėra įstatymų naujų Lietuvos Respublikos priimtų, na, turbūt steigiamo Seimo, mm, tol e, reikia laikytis e, tų įstatymų, kurie buvo iki karo. Tai yra Rusijos imperijos įstatymų. Ir tas dvilipumas jis taip ir išliko iki 40 metų. Išsivertė tuos įstatymus, gana paraičiui, pažodžiui, Čia ypač e, civilinė ir baudžiamoje teisė lietė. Ir liko ten, ten visokios nesąmonės, už bedevystą baudimas, už homoseksualizmą ten kažkokios ir baisios bausmės. Už, uh, tai bausmės bausmėm, ten išliko iki ketvirto dešimtmečio vidurio, kol atskirai neišaiškino. Nu, sakykime, ištremimas į Sibirą buvo. Nu, aišku, Lietuvoje šmaikštuoliai ir šmaikštuolės Zarasus vadino Lietuvos Kamčiatką. Uh, dar net ir, ir Valdemarą ir, ir ištrėmė buvo. Bet šiaip jau na, ne, nedekvatus nei visuomenės, nei pačios valstybės, nei, nei, nei realybės netinkantis įstatymai, kol nauji nepriimti, tol jie buvo palikti galioti. Laimiai jais nesivadovavo. Dar didesniai laimiai daugumos tų Rusijos imperijos įstatymų niekas Lietuvoje ir nežinojo. Jauna karta ketvirtam dešimtmetį rusiškai neskaito, jų nieks nevertė, ne, neperleidinėjo, na, tokio teisinio gražaus nihilizmo atmosferoje šiek tiek Lietuva ir pagyveno. Tai Rusijos imperijos įstatymai Rusijos imperijos, bet tengi normalių įstatymų, kad visą imperiją apimtų, buvo gana nedaug. Užnemunėj kaip veikia, taip ir veikia. Iš dalies modernizuotas Napoleono kodeksas arba buvusias mm, Lenkijos karalystės įstatymai. Čia civiliniai teisai visų pirma paveldėjimai, vedybos ir, ir, ir panašiai. Jų, jų taip pat ne, nepanaikino, ne, ne, nesuvienodino. Prisijungus e, Klaipėdos kraštą, tenai išliko veikti visi baudžiamoji ir civilinė teisė paveldėta iš Vokietijos imperijos laikų. Tai kartais būdavo, kai, kai rašo laikraštį kažkokias juridinės konsultacijas, tai ir, ir klausdavo arba rašydavo, kad tai, ką mes jums patarėm, tai čia galioja tik užnemunį. Ar, arba tik, jei Kaune gyvena, tai ar, ar Klaipėdoj, ten jau viskas absoliučiai kitaip. E, ta konstitucija vėliau buvo papildyta balandžio ketvirtą dieną E, nieko ten ypatingo nepakeitė, išskyrus vieną, kad e, prezidiumo nusprendė atsisakyti, e, palikti vieną prezidentą, tai yra vėlgi Antanas Smetona. Tiesa, tą progą, tai yra balandžio pradžioj, Smetona buvo dar eilinį kartą išrinktas Lietuvos prezidentu. Valstybės taryba jį iš, išrinko. Grįžo jau pavasarį iš, iš, iš Vokietijos, eilinį kartą išrinko pakeitė truputį tą konstituciją, o pakeitė dėl to, kad nesant e, smetonos, valstybės tarybos dalis ir prezidiumo dalis, e, krikdemai konkrečiai ėmė krėsti e, šunybės, kaip čia pasakius, Lietuvos vyriausybei, Mykolas Leževičiaus vyriausybei. Na ir, ir buvo pasiekę tokį lygį, kad vieną mėnesį Sleževičius atsistatydino, Ir mėnesį e, krikdemai nesugebėjo niekaip suformuoti e, naujos vyriausybės. Po mėnesio vėl gražino Sleževičių, kad toliau vadovautų Lietuvai. Apie Sleževičių ir, ir, ir krikdemų e, bendrai koalicijas ir kovas pakalbėsim kiek vėliau. O dabar norėtųsi nusileisti šiek tiek žemiau, tai yra nusileisti uh, Visas tos konstitucijos, kokiam nuriam laikraštui ir kuriam puslapį bebūtų įspausdintos, tai aišku gražu ir reikšminga, kaip teisės paminklas, kaip, kaip savotiška e, istorija. Bet, e, na, jos e, nebuvo tas dokumentas, kuriuo remiantis visi ėmė ir iš karto ėmė vadovautis. Nebuvo kaip tai padaryti. Lietuva tuo metu dideliam chaose Ir tam chaose reikšmingiausią vaidmenį suvaidino iniciatyva ne iš Vilniaus, ne iš tarybos, ne iš Kauno, o iš apačios. Tai yra savivalda, pavadinkim tai, parapijų ar, ar valšių mm, komitetai. Kai kur tie komitetai ėmė kurtis gana anksti, dar, dar Vokietijos imperijoje ne, ne, mm, gyvuojant sakykim, tokia Raseinių Respublika susikuria 18 metų rugsėjo 30 dieną. Na, susirinko 200 vietinių žmonių ir nusprendė, kad reikia savo valdžią išsirinkti. Iš išrinko 12 žmonių komitetą mm, su, su komiteto prezidentu. Na ir sudėtis kokią galiu pavardinti. Vienas atsargos karininkas – keli amatininkai raseinių, kunigas, aišku, po to vienas advokatas e, žydas, e, vienas rusų teisininkas, vienas žydo pirklys ir trys katurgininkai. Plėšikai tiesiog įvardina savo atsiminimuose Juotkė ir Dovytkė. E, sukuria 30 milicininkų dalinį ir dar 60 garbės milicininkų. Na ir įveda tvarką, ten pradeda visokius vaikyti įtartinus asmenius vokiečius pravažiuojančius apdeda mokesčiais, neleidžia sėmenis išvežti, ima savo e, paštą įkūrę, laikraštį ima leisti, na, net ir savo pinigus ar, ar kažkokius pinigų sertifikatus greičiau jau išleidžia. E, tai, aišku, tokių respublikų, tai ne jį viena, ne, ne, ne pirma, e, visokių buvo. Lenkai Baptose pabandė ten savo kažkokį Mm, savivaliai įrengti. Vilkijoj ne, ne, net e, vokiečių perėjūnai bandė valdžią užgrobti. Na, buvo ir rimtesnių, labiau ginkluotų, tokių kaip Joniškėlio Respublika, bolševikų užnugarį, arba jau turbūt Lietuvos čia tokiu simboliu esanti Perlojos Respublika, kur irgi žmonės save organizuoja. Ir organizuoja save su ginklu rankose, kad niekas ten nieko jam padaryti negalėtų. E, tas, aišku, buvo svarbu, bet e, lapkričio mėnesį taip pat e, po visą Lietuvą organizuojama ir šiaip savivalda. Vietoj e, kreizų mm, vokiškos administracijos mm, kūriamos apskritis, kitur valščiai po senoviai arba naujai organizuojami, miesteliai organizuojami, miestuose ir miesteliuose tiesiog pagal gyventojų skaičių numatoma, kad ten gali turėti savo tarybas išrenkamas Kitur tie komitetai nuo 20 e, vietos gyventojai nulatiniai, 21 metų be lyčių skirtumų. Na ir jie savotiškai išrenka vietos valdžią tuos e, komitetus. Iš Kauno nei pinigų jie gali gauti, nei ginklų, nei, nei, nei kareivių, nei, nei tiesą sakant kokių aiškių nurodymų. Gyvenkit daugiau mažiau kaip norit. Kaip norit, tai taip ir pradeda gyventi. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kažkasgi panašaus jau buvo Lietuvoje. Tai yra 1905 metais tie patys demokratai pusės Lietuvos valšių ilgesniam ar trumpesniam laikui valdymą buvo perėmę. Tai dabar buvo šito perėjimo, tada suvoktos galios antra serija. Sėkmingai, be, be jokios abejonės realizuota. Nes Kaunas Kaunu, miestai miestais, kokie čia dar Lietuvoje tie miestai, o kiekvienam valšiai, kiekvienam miestelį, kiek, kiek, kiekvienam, kiekvienoje apskrity vyko savo karas, savo politika, savo veiksmai. Tame tarpe organizuojant karinius dalinius. Agitacija, mobilizacija, siuntimas į Kauną, savanorių. E, tiesa, greitai jame iškėti ir tam tikras e, priešiškumas tarp centrinės ir vietinės valdžios, tai paprasčiausiai mm, valstybės taryba ėmė siuntinėti tokius, ir ne tik taryba, ir, ir ministrų kabinetas e, ėmė siuntinėti savo įgaliotinius E, visokiausiais tais įgaliojimais tokie vos ne komisarai. Kai kur tai buvo vyriausybės atstovai konkrečioje vietoje, kai kur konkrečiam reikalui, da, dar kitur tiesiog jau ten kažkokie besiblaškantis asmenys, e, su kuriais e, vietos ir, ir tas miestų tarybos ir komitetai ne visada sutardavo. Na, sakykime, 19 metų vidury dar ten Mykolus Leževičius skundėsi, kad va tokia atstovai atvažiuoja ir ten ne tik, kad savivaliauja, bet dar, dar ir kūno bausmėmis, kad ką nors baudžia. E, šitą šiek tiek dar e, sutvirtino tai, kad, na, iš tiesų, būklė neaiški, frontai kažkur kažkokie, e, viduje, na, ką viduje daryti? Na, vidaus reikalų ministras Stašinskis, 18 metų, gruodžio 17 dieną įvedęs ir sudarė tokius vir, apskričių viršininkų pareigybės. Kaip pastovės, tie apskričių viršininkai, kol nėra kitų įstatymų, e, remiasi rusų įstatymais, tiesa visiškai neaišku kokiais, e, kaip, kaip jie supranta, taip ir remiasi. Jie tarsi tie apskričių viršininkai tarpininkai tarp vyriausybės, e, karo dalinių va, tose apskričių vietose dislokuotų. Jie prižiūri ir, ir skiria policijos vadus, nu, kovoja su rimtais visuomenės e, mm, rimčiai pavojų keliančiais nusikaltimais, nustato bendrą tvarką. Ir, ir, ir, ir, ir panašia veikla užsijima. Tai o kaip tu ten kovosi? Naudoji policinės pajėgas, tuo metu na, milicija vadinosi, policija tai buvo įkirėjus ir tokį negerą vardą turėjo, kad, kad ilgą laiką Lietuvos Respublikoje na, tas funkcijas atliekanti organizacija buvo vadinama milicija. Tai, na, milicija kartais jau ten konkrečiai milicistais net, net įvardindavo. Ir nors aišku, kad milicija tai tiesiog e, pagalbiniai kariniai daliniai vietos tokie sumobilizuoti užnugarę tarnybai. E, čiagi buvo kriminalinė ir, ir, ir bendra tvarka prižiūrintis organas. Tie apskričių viršininkai galbūt galima jų iš viso neminėti, jeigu ne tas vaidmuo, kurį jie vėliau ima vaidinti Lietuvos gyvenime. Uh, Ir, ir tos funkcijos, kurias jie įgauna po 26 metų perversmo. Bet gerai būtų, kad atsimintumėte, štai vyriausybė ima valdyti ne tiek remdamas įstatymais, ne tiek vietos ten komitetų gerom ar blogom valiam, o tokiais paskirtais, dažniausiai kariškiais, kurie gana didelioj teritorijai, na, tos, tos apskritis tuometinės, mm, karinės e, apskritis e, galėjo ar policijos apskritų šiuo, šiuo atveju e, gali, galėjo būti mm, dabartinio vieno, dviejų rajonų dydžio. Tai, tai ne, ne visai tas pats, kas, kas prieš gerą dešimtmetį Lietuvoje buvo ir, ir vėliau sėkmingai numarinta. Na, bendrai tų apskričių 19 metų jau čia Liepos mėnesį sukuria 20, mm, vėliau dar, dar, dar 3 e, Klaipėdos krašto nu, apskritis savo ruoštų skaldomas į valšius. Tai, tai truputį dabartinė administracinė struktūra Lietuvos skiriasi. Kovų su bermontininkais metu dar prie viso to, kaip čia gana liūdno vaizdo, prisideda ir ypatingi valstybės apsaugos įstatai. Juos 19 metų pabaigoje jau Ernesto Galvanausko vyriausybė paskelbė, Ehm, ir, ir tie ypatingi valstybės apsaugos įstatai ir numato, kad įvedamas karo stovis. Miestuose veikia karo komendantai, o apskritise apskričių kariniai viršininkai. Tie komendantai ir apskričių kariniai viršininkai, jie negali šiaip va, ten susidoroti su kuo nors. Bet jie gali ištremti iš apskrities, gali paskirti baudas, gali pasodinti internuotojai nusiųsti stovyklą, uždrausti laikraščio leidimą, nubausti baudomis, jeigu nepatinka, kas ten rašoma. Jie atsakingi faktiškai už viską, tokie nedideli gubernatoriai ir generalgubernatoriai. Kaip minėjau, čia tuo metu į galvą netėjo, kad tai bus didelė problema Lietuvoje. Ne, tai tiesiog va, ekstremali situacija reikalauja ekstremalių priemonių. Tik tai hmm, ir tas valdymas siuntinėja vyriausybės atstovus įgaliotinius ir, ir panašiai. Ir šitas valdymas naudojantis e, komendantais ir apskričių viršininkais, nes jie ir ima spręsti apskritį viską, ten nuo turgaus kainų iki bendros tvarkos, e, gali ten kas nors, ką nors daryti, negali, teatro spektaklį galima statyti, su juo turi derinti. E, susirinkimai politiniai, demonstracijos ar dar kas tik tai su jų žinia ir taip toliau ir taip toliau. Greitai pajuto, kad čia va, per šitą galima valdyti ir valdyti efektingai, tiesiogiai ir neginčiamai, be tampimasi po teismus ar dar ko nors tokio. Jau krikdemų valdymo metu šitie ypatingi apsaugos įstatymai, jie tiesiog įgauna rimtą pastovaus įstatymo formą. 25 metais priima sustiprintas apsaugos įstatymą. Na, va, ir ta sustiprinta apsauga, jį, jį, aišku, ne visai jau toks karo stovis, kad ten tas komendantas, jeigu su ginklu ir besipriešinanti, gali ir, ir sušaudyti, bet nieko ypatinga ir, ir, ir geresnė. Vėl tas pats valdymas, nesiremiant vietos savivaldą, ne per tą ministerijų aparatą, ne problemų sprendimas naudojantis teismais, o va, mm, karo komendantas ar karinis apskrities viršininkas viską išspręs, viską vietoje ir paaiškins. Tai nereiškia, kad kitką panaikinama. Ne, lieka ir savivaldybės, veikia, veikia ir teismai, bet jie užsijima tom bylom, kurios nėra, neturi politinio ar kokio karinio atspalvio špionažas, antivalstybinė veikla, kažko, kažkas susijęs su teroru arba kažkokio tokio plėšikavimo ir ginklo naudojimo, jie atsiduria ne bendros kompetencijos teismų žinioje ir užsiminėja jais e, e, daugiau mažiau tie mm, apskričių viršininkai, o ne na, įprastinės valstybės institucijos.